Եթերում Արավանյանի դիտակետ հաղորդաշարն է։ Եթերում դիտակետն է ստուդիայում հաղորդաշարի հեղինակ Արավանյանը։ Շարունակում ենք մեր օրյա հարատապ խնդիրների քննարկումը։ Այս անգամ հանրային ռադիոյի ստուդիայում իմ հյուրը քաղաքագետ Դավիթ Կարաբեկյանն է։ Պարոն Ղարաբեկյան, Հայաստանի ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը շարունակում է մնալ քննարկումների կիզակետում։ Կխնդրեի անդրադառնալ այդ ելույթի հիմնական թեզերին եւ հնչեցնել դրանց վերաբերյալ ձեր գնահատականը։ Ելույթը բավականին ընդարձակ էր եւ կարելի է այն որակել որպես ծրագրային ելույթ։ Ելույթում կար եւ նորություններ, վարչապետը տվյալներ է ներկայացրել պատերազմից հետո Հայաստանի կողմից Արցախին տրամադրվող բյուջետային աջակցության վերաբերյալ եւ խոսել է Արցախի հիմնախնդրի մասին։ Ինձ համար երկու հիմնական դրվագեր կարևոր, ընդ որում բավականին մտահոգիչ։ Առաջինը այն է, որ քննադատելով նախկին իշխանություն գործողություններին նա դուրս չի եկել նախքին ներկա համատեքստից եւ այն որ հաստորեն այնուամենայնիվ հարցի պատասխանը չտրվեց Արցախի օժանդակությունը միայն ֆինանսներով է սահմանափակվելու կամ Հայաստանը ինչ է մտադիր անել որ เป զի թե Արցախի հարցում թե մյուս կարևորագույն արտաքին քաղաքական եւ ազգային հարցերում առաջընթաց լինի, լուրջ առաջ խաղացում լինի եւ փաստորեն պատերազմում դարը պարտությունը մեզ հուշում է մի բան։ Մենք 2019 թվականի օգոստոսին ներկայ ենք եղել, երբ Հայաստանի առաջնորդը հնչեցրել է Արցախը Հայաստանը եւ վերջ թեզը սակայն պարտությունից հետո հրետորաբանությունը լրիվությամբ փոխվել է այսինքն ցանկալի կլինի որևէ փաստաթղթում որևէ կերպ այն ամենը ինչի մասին խոսվել է ուրեմն ամրապնդի, հասկանալի է եւ վարչապետը դա ասել է, իրավիճակը բավականին ծանր է, միջազգային իրավիճակը ծանր է եւ անկանխատեսելի է, ամեն ինչ չի կարելի ասել, հատկապես արտաքին քաղաքականության ոլորտում, բայց այնուամենայնիվ այդ ստրատեգիայի ուրվագծերը, կոնտուրները գոնե ցանկալի է Երևան եւ գոնը պետք է դա արվի ոչ թե նախքին ներկա արված չարվածի ձևաչափով, այլ նոր դարի մարտահրավերներից բխող խնդիրների լուծման տրամաբանությամբ։ Եվ ամենակարևորը վարչապետը նոր մոտեցումը նշмарել խաղաղության օրակարգի վերաբերալ։ Նա ասել է, որ աշխարհակահաղական փոփոխություններ կան, այդ թվում գլոբալ, որ այդ ամենը հղի է մեծ վտանգներով Հայաստանի համար, սակայն այնուամենայնիվ այդ արտահայտությունը մնաց չշարունակված թեզիսի կամ հարցապնդման ձևով եւ հարց է ցակում, եթե խաղաղության օրակարգը պետք է վերանայվի, եթե դա թեզ է ընդհանրը, ապա ինչ ենք մենք մտադիր անել մեր անվտանգությունը, մեր ինիկատիվ ունեմ Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությունը ապահովելու հարցում, որը ունի բազմաթիվ բաղադրիչներ եւ կարիք ունի ապահովման մեխանիզմների մշակմանը եւ ներդրմանը խոսքը եւ ռազմական եւ հոգեվոր եւ տեղեկատվական, բարենային եւ այլը, եւ այլ եւ այլը բոլոր բաղադրիչների համալիրի մեջ է։ Պատերազմական գործողությունների ավարտից անցել է ավելի քան 1.5 տարի եւ այդ ընթացքում Արցախի արծով բանակցային գործընթաց ըստ էության չկա։ Նույնիսկ երրակոմ հանդիպումներից հետո ընդունված հայտարարություններում Արցախի հարցը կարծես թե շրջանցում է։ Խնդրի արկայության վերաբերյալ պնդում կա թերևս միայն Եվրոխորհրդարանի հայտարարությունում։ Ձեր կանխատեսում բանակցային հերանեկարի վերաբերյալ մենք պետք է մեր արժեվ ազնիվ լինենք, ինչը մեզ պակասում է եւ ընդունենք այն, որ մեր սուբյեկտայինությունը առանց տնտեսական հենքի, առանց ռազմական հենքի, այն էլ ժամանակակից ռազմական հենքի տեխնոլոգիաների պլյուս բանակի խիստ պայմանական է եւ Եվրամիությունը եվ ինչպես նաև մյուս ուժային կենտրոնները, ինչպես նաև Ադրբեջանն ու Թուրքիան փորձում են այդ գործումը ի օգուտ իրենց շահարկել եւ փաստորեն ասենք այդ նույն Եվրոպայի համար դա տրիգերի ռեժիմ է, ասենք սպասողական ռեժիմ է եւ նա կարողանում է անընդհատ այդ տրիգերի ռեժիմից լրիվությամբ կամ ամբողջությամբ դուրս գա իր ցանկացած էֆեկտը ստանալու համար ոչ միշտ է դա կապված հենց հենց Արցախի հիմնախնդրի լուծման հետ դա կապված է Եվրոպա կամ հավաքական արևմուտք Ռուսաստանի հետ, կապված է Եվրոպա Թուրքիա, Ռուսաստան Երանքյան հետ, Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու տրամաբանության հետ, եւ մենք պետք է դա գիտակցենք ցավոք սրտի մեր քաղաքագետներից շատերը, մեր քաղաքական գործիչները մոռացել են թե պատմության դասերը, ոչ հեռու անցալ է, ընդամենը ասենք 100 տարվա պատմության դասերը, առաջի հանրապետության դասերը եւ երևի թե ուշադրությամբ չեն ընթերցել մեր անվանի պատմաբանների Լեոյի, Բագրատ Ուլուբաբյանի, Աշոտ Հովանիսյանի գրքերը, որոնք դրա մասին են խոսում կամ նժդե զգուշացումը, որ եվրոպացու ժպիտը շատ դեպքում ավելի վտանգավոր է, քան թուրքի զայրույթը, Թուրքիա թաղանը։ Ինչ որ վերաբերվում է Արցախի հարցը, մեզ համար դեռևս կարող է պոզիտիվ լինել Արցախյան գործոնի աշխուժացման միտումը թե Եվրոմիության կողմից, թե Եվրոխորհրդի եւ ինչ որտեղ նաեւ անգլոսաքսոնական աշխարհն է խոսում Արցախի մասին, սակայն մենք այդ ամենի ներքո պետք է մի քանի առանցքային բաների վրա ուշադրություն դարձնենք։ Ну քիչ հետո ես դրա մասին կխոսեմ։ Այսօր Ալիևը հայտարարել է, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին ժամանակն է ուղարկել թոշակի։ Դարձյալ քաղաքականության տրամաբանությունը պահանջում է տարբեր արտահայտություններ, քայլեր դիտարկել մի քանի հարթության միասնության համատեքստում։ Առաջինը ինքը իրեն եւ ներքին եւ արտաքին լսարանում փորձում է ցուցադրել որպես իրավիճակին տիրապետող հուսալի քաղաքական ինքնուրույն քաղաքական ակտոր, որը կախված է եւ ներդրումների հետ եւ հնարավոր խմորումները ճնշելու դու գիտեք որ մենք բոլորս գիտենք որ մինչեւ 20 թվի պատերազմը Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում իրավիճակը բավականին ծանր է եղել այսօր Թուրքիայում իրավիճակը բավականին ծանր է եւ տնտեսական եւ ֆինանսական։ Ադրբեջանը վիճակը եւս միանշանակ չէ։ Իրանում լարվածություն կա, մյուս հարևան երկիրը Ռուսաստանը ներքաշված է պատերազմի մեջ, Ադրբեջանում բողոքի ակցիաներ են եղել եւ փաստորեն ասենք կարելի է ասած Ալիևը բազմավեկտոր խաղաղում ոնց կարելի է լուրջ ընդունել որ Միսկի խումբը որը միավորում է աշխարի ուժային կենտրոնների մեծ մասը այն կառույցը լինի, որը թոշակի ուղարկվի, այն էլ Ադրբեջանի կազմում։ Եստեղ շատերը շատ ողջավորվում են կամ առիթավորվում են Ռուսաստանի անհաջողություններով Ուկրաինան, բայց ես ասեմ, որ մենք այդ մասին կխոսենք, հա, հա։ հենց իմ հաջորդացը վերաբերում է ռուս ուկրաինական արճակատմանը, որը վաղուց գլոբալ հակամարտության տեսք է ստացել եւ այն շարունակում է 100 օրից ավելի Վերջին օրերին արևմուտքից որոշակի ակնարկներ կամ պատերազմը դադարեցնելու մասին Ձեր տեսանկյունից ռազմական գործողությունների ավարտը որքանով է մոտ եւ դրա ավարտը ինչ ազդեցություն կունենա մեր տարածաշրջանի մասնավորապես Արցախում տիրող իրավիճակի վրա։ Եվս 3 հարցության մեջ նայենք, առաջինը չանտեսենք են մարքսի տեսությունը, որ բոլոր քաղաքական վեճերի արմատը տնտեսականն է։ Տնտեսական եւ ֆինանսական շահերն են թելադրում այս կամ այն պետությունների գործողություններ մենք կարող ենք համարել, որ դա հնացած է, եղել է վաղուց, բայց իրականությունը ցույց է տալիս, որ այդպիսին է։ Ցավոք, պիտի ընդունենք, պետք է ընդունենք, որ գլոբալ առումով եւ աշխարհում եւ տարածաշրջանային առումով բավականին լուրջ տնտեսական ճգնաժամ է եւ ես կարող եմ ասել, որ Արցախյան պատերազմը եւս ուներ տնտեսական հենք, այսինքն ինչպես 93-94 թվականին Ադրբեջանին մեր միջոցով, մեր հաղթանակի արդյունքները խելելով մցրին ԱՊՀ մեջ եւ ստիպեցին ստորագրել այսպես ասած դարի պայմանագիրը հայտնի ասենք այդ նավթագազային ռեսուրսների շահագործման եւ նավթի եւ գազի արդյունահանման պայմանագիրը, այնպես էլ հիմա կար տնտեսական հենք, ինչ որ վերաբերվում է Ուկրաինային, ցավոք Ուկրաինայով տնտեսական խնդիրները չեն վեր չեն վերջանա հիմա փաստորեն հակամարտության անողակի կառավարման ղեկը գտնվում է ոչ թե Ռուսաստանում կամ եվրոպական մայր քաղաքներում այլ անգլոսաքսոնական աշխարհում այն էլ այն ուժերի ձեռքում, որոնք կարող են քաղաքական օրակարգ ձևակերպեն, թե ազգային, թե միջազգային։ Եվ աստորեն այդ առումով կարելի է ակնկալել, որ ինչպես այդ ֆինանսական հակասությունները ճգնաժամը լուծում չի ունենա մոտ ապագայում, այնպես էլ Ուկրաինայում երևի թե կոնֆլիկտը կսառեցվի, սակայն մենք պետք է ակնկալենք, որ դա մեզ համար ավելի շատ այդ հետ խորհրդային տարածքի համար զգուշանալու առիթ է մենք տեղյակ ենք ինչ որ Իսրայելի կառավարությունը հորդորել է իր քաղաքացիներին վերադառնալ Թուրքիայից հայրենիք կամ հրաժարվել Թուրքիա այցելելուց դա մեր փորձով կարող եմ ասել պատերազմի նախանշանա խոշոր այն էլ խոշոր պատերազմի նախանշանն է մենք գիտենք որ Իսրայելա Իրանական հարաբերությունները բավականին լարված է եւ բավականին մեծ լարվածություն կա Չինաստան, Հնդկաստան, ուրեմն Իրան, ամբողջ այդ բանում, նու ռուսերեն ասիմ, դուգա կամ այդ հատվածում։ Այսինքն աղեղ Այսինքն այո, այդ այդ աղեղում պլյուս խորհրդային միության ներքին աղեղը Միջին Ասիա, Ադրբեջան, Վրաստան եւ այլը ըստ իս ոչ միանշանակ լարում ունեցող տենդենց կա, և, եւ մենք պետք է ոչ թե բանավիճենք, օրակարգեր մշակենք, այլ փորձենք համազգային ծրագիր մշակենք եւ գործող քայլեր ձեռնարկենք, որովհետեւ հենց այդ քայլերի մասին է իմ հաջորդածը, հա։ ինչպես գիտենք Հայաստանում իշխանությունն ընդդիմություն դիմակայությունը շարունակում է իշխանությունը գտնում է, որ ինդիմադրների կողմից Արցախի հարցը շահարկում է, սակայն հրաժարում է հայտարարել, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Այս իրողությունների պայմաններում Արցախը պետք է անելիքների հարցում առաջնահերթություններ ձևավորի։ Ձեր տեսանկյունից այս առումով ի՞նչն է այսօր կարևոր։ Համառոտ ասեմ, ի՞նչն է կարևոր։ Մենք պետք է հիշենք Աստվածաշնչյան ճշմարտությունը, որ այոն պետք է լինի այո, ոչը ոչ, ոչ մնացածը չարից է այսինքն ինչպես այս պետք է պատմական եւ գաղափարական բանը ուրեմն համատեքստի մասին ասեի պատերազմի եւ այլ եւ այն բոլոր հարցերի որ մենք վեր ենք լուծել պետք է առաջինը մենք ազնիվ լինենք ազգովի մեր խղճի առաջ եւ արցախի հիմնախնդիրը առաջադրենք այն կտրվածքով որը նա ի սկզբանե կար որպես հայության դատը, հայության փորձը, պատմական արդարությունը վերականգնելու այդ առաջինը, երկրորդը մենք գիտենք, որ ազգային զարթոնքի էպիկենտրոնը Արցախն է եղել գոնե 20-րդ դարում եւ փաստորեն ասենք պետք է չերկնչեն, չսպասենք օտար կենտրոնների թույլատրությանը, այլ նորից առաջ քաշենք այն բոլոր երկրների եւ արժեքների փաստորեն վերականգնման գաղափարը, որը գրավելա Թուրքիան եւ Ադրբեջանը եւ որը կործանվելա մենք բանակցություններում սկսեցինք պարտվելը այն ժամանակ, երբ որ մեզ դրսի ուժերը թելադրել են օրակարգ, մենք մոռացել ենք գետաշենի հարցը, Դաշկեսանի խնդիրը, շա, Շամխորի խնդիրը, Կերավաբադի հայ բնակչության տեղահանում Սումգայիթը Շամյանի շրջանն եք նայում։ Այո, այո, եւ մենք եւ մենք այդ ամենը մոռանալով կարծես թե սկսեցինք խաղալ խաղալ օտարի խաղ։ Ադրբեջանի սիրաշահել խաղ, այնպիսի հարցադրումներ անել, որը Ադրբեջանին կպահի բանակցային ֆորմատում, չջղայնա Թուրքիային չջղայնացնելու տրամաբանությունը, միջդեռ փաստորեն դրանով մենք աստիճանաբար խաղակար դարձանք եւ մեզ օգտագործեցին։ Կամ Ղարաբաղի խնդիրը նայենք շարժումը սկսում է Արցախը էպիկենտրոններ, գաղափարների գեներատորներ աստիճանաբար օգտագործվում են տարբեր մարդկանց ամբիցիաներ, շարժման մեջ ինչ որ երկբարակտում ասկսում անհասկանալի բաներ, կենտրոնը սահուն կերպով տեղափոխվում է Ղարաբաղ կոմիտե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փոխարինում է Իգոր Մուրադյանին, հետո դուրս է գալիս Մոսկվա, այնտեղից սկսում է կառավարել Իսրայել, Ֆրանսիա եւ այլն եւ ստանում ենք այն ինչ որ ստացել են ըստ էության ասենք մենք մեզ դավաճանելով ստացել ենք այսօրվա պարտությունը։ Հիմա Փառք Աստծո, Աստված մեզ կրկնակի շանս ա տվել հաղթելու։ Հիմա Արցախի իրավիճակը տասնյակ անգամ ավելի լավ է, ավելի հուսադրող է, քան Ղարաբաղյան շարժման տարիներին, հատկապես երբ որ խորհրդային միությունը փլուզվել է, Ադրբեջանը ուներ խորհրդային բանակի զենքը մենք ճունենք, մենք ճունենք միջազգային հարաբերությունների փորձ։ Մի տարի հետո Հայաստանը մութու ցուրտ տարիներ է, բայց մենք անկոտրուն ենք մեր նպատակի մեջ, թեկուզ կար ներքին դավաճանություն, բայց այնուամենայնիվ միավորված լինելով մի խնդրի շուրջ մենք հաղթեցինք։ Աստված մեզ շանսը տվել է փոխվելու։ Գտա հերթական անգամ այդ շանսը։ Այդ շանսը հիմա կա, եւ այդ փորձությունը ամեն օրը երկու եւս երկու հարթությունն է դա պատմությունն է հիշենք առաջին անգամ երբ երբ այդ բանը երան երանտրանքը եղել Հայաստան Հայաստանը ուրեմն կանգնած էր ընտրության առ, արչև Ռուսաստան, Թուրքիա, Արևմուտք, ինչու մենք պարտվեցինք։ Փաստորեն առաջի հանրապետության տարիներին դա կրկնվեց խորհրդային միության փլուզման ժամանակ դա կրկնվեց կարծես թե 4 անգամ այդ խաչի տեսքունը ամեն օր այդ փորձությունը կատարվում է այ երբ որ ասենք մենք առավոտյան աստծուն փառք տանք որ մենք ողջ առողջ ենք տանիք ունենք կերակուր ունենք հակնված ենք եւ իրանից խորուրդ հարցնենք փորձենք ազգովի ապաշխարենք, հայավարի ապրենք եւ երեկոյան նորից քնելուց փառք տանք, որ այդ օրը մենք կարողացանք աշխատել, կոշտ կոշտ փորով քնել, այ մեր կյանքը կփոխվի։ Այդ փորձությունը ամեն օրա, ընտրությունը ամեն օրա եւ այդ երկու վատ միտումից, ծայրահեղ միտումից, ծայրահեղությունները չարեցեն։ Պիտի խուսափենք առաջին միտումը, որ մեզանից որևէ բան կախված չէ, ամեն ինչ որոշում են հզորները, ամեն ինչ կանխորոշված է, եւ երկրորդը մեծամտությունից, որ մենք ամենահզորն ենք, խլացին ենք, մեր հակառակորդը վախկոտ է, էսա կջախջախ ենք, էսա բանկանենք ենք, եւ ասենք նման վերաբերմունք թե դրսի թե դրսում, թե ներսում, ասենք մեր գործընկերների, մեր բարեկամների, տարբեր հայության հատվածների, վերաբերալ խիստ կործանար արա եւ նորից եմ ասում ասենք գոնը դարականն այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր ելույթների ժամանակ գլխավոր հարցերում փորձում է անկեղծանալ, փորձում է առաջինը իր սխալները ճանաչի եւ թեկուզ վախը կար արտաքին ուժերի նկատմամբ, բայց ճշմարտությունը որոշ առումով ասել, որ խաղաղության օրակարգը ձախողված է, այդ առաջինը, երկրորդը, որ Արցախի հիմնախնդրում կարևորագույն անելիքներ կան եւ որ ըստ էության այդ քայլերը կատարելը Հայաստանից չկախված մեծապես դա կախված է արտաքին դերակատարողներից, թեկուզ ինքը փորձում է, կառավարությունը փորձում է աջակցել Արցախին։ Արցախից ասա, մի բանա կախված վերասմա հայամարտ լինելը, որ մենք մոռանանք դենն ենք այն ամենը, նո պետք է սկզբից հասկանանք, որ դա գոյություն ունի, ի ցույց անենք եւ հետո դենն ենք, որը գալիս է տարբեր քաղաքական գործիչների, տարբեր քաղաքական ուժերի, տարբեր խմբերի ամբիցիաներից, ֆինանսական շահերից եւ այլը եւ այլը այդքանը անելուց հետո կարողանանք գաղափարները վերածել կոնկրետ տնտեսական, քաղաքական, կրթական եւ այլ գապենից եւ ամենակարևոր տեղը տալ հոգեվորին եւ կրթությանին, որտեղ ապագա մարդն ադասավորում։ Ձեւավորաբեկյան, շնորհակալ եմ իմ հրավերն մեր հարցերին պատասխանելու համար, իսկ դիտակետի հերթական թողարկում մտեցավ ավարտին։ Հիշեցնեմ, որ այս ծրագրին մասնակցում էր քաղաքագետ Դավիթ Ղարաբեկյանը։ Շնորհակալություն։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, մինչ նոր հանդիպում եթերում։